oor te luister, maar hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie uitstraf leer nie. Hulle het hulle afskewelike afgoede in die huis gesit waaroor my naam uitgeroep is en so het hulle my huis verontreinig. Hulle het hoogtes verbouw gebouw in die ben en noemdal om hulle seens en dochters vermoelijk als offers te laat verbrand. Ik het hulle dit nie beveel nie, so'n afskewelike gedachte om vir jy dat te laat sonde doen, het niet eens bij mij opgekomen. nie. Toch, So sê die Heere, die God van Israël vir jullie stad waarvan jullie sê dit sal dier die zwaard en hongersnood en pes in die maag van die koning van Babel gegee word, ek sal hulle bij mekaar maak uit al die landen waarin ek hulle verjaag het in my gloeiende toorn en in my groot woede. Ek sal hulle hierheen terugbring en hulle sal hier rustig kom woon. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Ek sal hulle een onverdeelde hart en een vaste koers gee, hulle sal my altyd dien vir hulle eie beswil en vir die van hulle kinders na hulle. Ek sal het blijvende verbond met hulle sluit. Ek sal nooit ophou om aan hulle goed te doen nie en ek sal in hulle die begeerte le om mij te dien en nie van mij af weg te draaien nie. Ek sal het geniet om goed te doen aan hulle in my trouw, met alles wat ek is, sal ek hulle weer in die land vestig. So sê die Heere, soos ek hierdie groot ramp oor hierdie volk gebring het, so sal ek ook al die goede wat ek hulle beloof het, na hulle toebreng. Daar sal weer grond gekoop word in jullie land waarvan jullie sê, dit is verwoes, zonder mens of dier, oorgegee in die mag van die galdeers. Grond zal versilver gekoop word, contracten zal geskryf word met seels daarop en getuies daarvan. Dit zal gebeuren in die gebied van Benjamin en in die omgeving van Jerusalem, in die steden van Juda, in die stede van die bergland en van die loeveld en in die stede van die zuidland. Het zal hulle lot verander, sê die Heere,